šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski su sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين آه، الدجال آه، ما من نبي منذ آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحذر أمته منه ومن فتنته ناكم زاهر الله سبحانه وتعالى i salavatana poslanika ali salatu wasalam nije došao ni jedan poslanik pa tako i naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi selleme a da nije pozorio na pojavu Deđala koji će doći sa svojim fitnetima. لأنه فتنة تأتي في ظروف للناس وللأرض صعبة جدا قلة الطعام قلة المطر كثرة الجهل الفتن منتشرة فيأتي هو بأشياء من طعام وشراب ويأتي لهم برزق من ذهب وفضة ولكن مقابل هذه أن يؤمنوا به بأنه هو الله Pojava Deđala će biti u jednom, znači, složenom vremenu. Znači, u vremenu u kome će biti puno, znači, poremećaja, Ljudi će biti gladni. Neće biti, znači, bit će velike suše. E, proširit će se među ljudima veliko neznanje. I u takvim, znači, mračnim okolnostima pojavit će se taj, to stvorenje sa mogućnostima omogućavanja ljudi, omogućavanjem ljudima, znači, jela, pića, zlata, srebra, srebra, i ono što ljudske ili duše traže da bude odjednom u izobilju, ali pod uvjetom da povjeruju da je on gospodar. هل, هل ابن صائد هو الدجال كما تحدثنا في الصباح أم ليس هو الدجال Postavljamo pitanje, je li Ibn Said, onaj mladić, dječak, je li on deđal ili, ili nije deđal? هو شاب من اليهود كان يعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم To je znači dječak koji je živio u vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve sellem. سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بلغات عجيبة وهلوسات عجيبة فخشي أن يكون هو الدجال فبدأ يتحرى أمره Čuo je poslanik alaihi salatu wasalam o tom dječaku da priča ima znači zanimljivu svoju priču zanimljive svoje znači poglede pa se je znači pobojao tijelo je da znači ustanovi da li je ovo možda deđal ili nije ومرة أخذ جملة من الصحابة وبدأ يتخبأ خلف النخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه ابن صائد وكان قد نام وغطى رأسه هذا ابن صائد Pa jedne prilike poslanik kada je salatu wasalam sa jednom skupinom ashaba ošao u blizinu, blizu jedne i sakrio se iz jedne palme gdje je spavao ovaj dječak koji bi prilikom spavanja pokri svoju glavu. فحينما اقترب منه سمع منه كلاما غريبا كأنه يتحدث بلغات الجن أو Pa kada mu se približio poslanik, ali salatu wasalam, začudio se čovjek priča nekakvim čudnim jezicima, nešto znači gunđa, šta je ovo sada, je ovo razgovara sa džinima. فانتبهت أمه فقالت هذا محمد هذا محمد Pa je primijetila njegova majka ovoga dječaka, pa je rekla, eto ti Muhammeda, eto ti Muhammeda, ili ovo je Muhammed. فقطع ما كان يتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لتبين لنا Pa je i on, ovaj dječak, kad je čuo da, da je poslanik ga sam tu, prestao je, znači, da to gunđa i nešto priča nerazumno, pa je rekao poslanik ga sam njegovoj majci da si ga pustila i da dalje priča, da vidimo šta to on priča. عاش ابن صياد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أسلم Ovaj Ibn Sajad živio je nakon ovoga događaja tu oko poslanika, ali salatu wasalam, u obliku kao da je on primio islam. رآه مرة ابن عمر فأغضبه Vidio ga jednom Ibn Omer, pa se naljutio na njega. قال ابن عمر فانتفخ فصار مثل البيت Ovo. مم، انتفخ فصار قال مثل البيت Kaže Ibn Omer, šta je bilo razlog da se naljuti, da je naljutio Ibn Omera, kaže, napuho se taj Ibn Sajad, pa je postao tako krupan kao kuća. فعاد إلى حفصة أم المؤمنين أخته وقالت له لم تغضبه أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال يخرج من غضبة يغضبها Pa je došao svojoj sestri Hafsi, pa ga je onoga, onoga upitala zašto si, zašto te naljutio, zar ne znaš da će, da, da će Deđal Jakuš? Min radba ti njegdabu, jani Deđal jegdab radba, fe jetla ali nas. Zar ne znaš da će, znači, ovaj, zašto si da dozvolio da te ovaj Ibn Sayyad naljuti, zar ne znaš da će Deđal kad se naljuti dobro, onda izaći, pojaviti se među ljudima. فالصحابة كانوا منهم من يؤ- من يؤكد أنه هو الدجال ومنهم من لا يؤكد Pa su se ashabi onako, znači, podijelili u smislu, znači, jedni su počeli da vjeruju da je on Deđal, a drugi nisu. جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصحابة Pa je poslanik ali salatu uslam jednog dana sakupio ashabe. Fil mezđid. U meseđidu. Wa kana jalisan ala minbar. Popeo se na minber. فقال لرجل كان نصراني وأسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اسمه تميم الداري قال كان هذا تميم نصراني فأسلم فقال حدث الناس بما رأيت Pa je poslanik, ali salatu wasalam, čovjeku koji je tu sjedio, a u sam dali, ja? Tavim im dali. Pa je čo, poslanik ali sam mladiću tu, ili čovjeku koji je bio prije kršćani, kršćanin, koji je sjedio tu, a primio, znači, islam, rekao mu, pričaj ono što znaš. فقال تميم الداري كنا مع ثلاثين رجل من لخم وجذام قبيلة لخم وجذام في مركب في البحر Pa kaže Temim Dari, bili od 30 ljudi, plovili smo znači na lađi morem. قال فهاج البحر البحر هذا يعني عواصف ورياح Pa je počeo, znači, more se uzemirilo, počeli su valovi i počeo je, počela je, znači, morska oluja. Pa nam se kaže, ovaj, to, ta, znači, taj brod ili čamac njihov, znači, odbacilo je do jednog ostrva. Hvala pa nazadna mnesafina. Slišali smo sa lađe, وإذا بدابة يعني حيوان كله شعر قل لا نعرف وجهه من دبول Pa smo vidjeli jednu životinju koja je sva, znači, u dlakama. Ne vidiš, znači, ni gdje su oči, ni gdje je zadnjica. فبدأت هذه الدابة تحدثهم بلسان العرب Pa je počela, znači, ova životinja da priča arapskim jezikom. فتقول لهم إن في هذا الدير مثل الدير يعني المكان للعبادة يعني النصارى قال إن في هذا الدير رجل لكم في الأشواق يعني مشتاق أن يراكم Pa je rekla ova životinja na čistom arapskom jeziku, evo ovdje na jednom mjestu, to je mjesto gdje su kršćani tada činili ibadet, Kaže, ima jedan čovjek koji jedva čeka da vas vidi. Kala Tamim, fa hašina minha antakuna džinnija. Pa kaže Tamim, pobojali smo se da ova životinja, da to u stvari nije džin. Kala Fesarat amamena usurna halfa. Pa je ona u stvari krenula iz predni, a mi smo, kaže, išli za njom. Kala Fadahalna fi havad dejr. Pa smo ušli u ovo mjesto. Znači, قال وإذا برجل ضخم جدا pa smo, kaže, u tom objektu našli ogromnog čovjeka. يعني كبير كأنه البيت Tako krupan kao da je kuća. وقد جمعت يداه هكذا ورجليه بالأغلال Pa je, kaže, u ovakvom opisu, kako je pokazao šeh, znači, tako je Deđal bio, znači, svezan. فبدأ يسألهم قال لهم من أين قالوا له من العرب Pa je počeo pitati, pitao je, odakle ste vi? Rekli su, mi smo Arapi. قال هل ظهر نبي الأميين Pa je rekao, pitao dalje, jel se pojavio nepismeni poslanik? هل ظهر نبي الأميين قالوا نعم ظهر نبي الأميين قال هل انتصر على أعدائه قالوا نعم Pa su pitali ga, jel se pojavio nepismeni poslanik? Rekli su, jeste. Sljedeće pitanje je pitao, je li nadvladao one koji mu se suprostavljaju? Kaže, jeste. وكأنه يعلم أنه سينتصر قال وهو سيظهر على أعدائه يعني هو يقول لهم سيظهر على أعدائه Kao da on osjeća, znaš, kao da on zna da će poslanik, ali salatu wasalam, pobjediti, pa, ka, znači, pa je to izrazio na, u takvom obliku. Jeste, kaže, on će ovaj, nadvladati svoje protivnike. فقال كيف هو نخل بيسان بيسان منطقة في فلسطين فيها نخل فقال كيف هو نخل بيسان Pa je upitao za jedan, znači, jednu, jedan voćnjak u kome je bilo puno palmi u Palestini, šta je s tim palma, palmnjakom? قال هل يثمر يعني هل ينتج ثمار Daje li ovaj palmnjak plodove? قال يثمر قال إنه سيكون أن لا يثمر يعني سيأتي زمان ما يثمر Pitao je, znači, rađaju li te datule? Kažu, rađaju. Kaže, doće vakat kada neće rađati. وطبعا الآن هي بيسان ليس فيها نخل Evo već sada taj Bejsan, znači to mjesto u Palestini, nema u njemu nikako datula. قال كيف هي طبرية بحيرة طبرية هذه في فلسطين أيضا A zatim je pitao šta je sa Taberijom, to jedno jezero u Palestini, قال هل فيها ماء ima li u njemu vode? قالوا نعم قال إنه سيقل وينقص Rekli su ima vode, kaže smanjivaće se ta voda. وفعلا الآن ينقص الماء يعني صارت البحيرة ضيقة I zaista je danas činjenica da se ta, to jezero sve, manje, sve više i više smanjiva. Znači povlači se voda. ثم قال هل هاجر نبي الأميين إلى يثرب Zatim je upitao je li učinio pos, nepismeni poslanik i otišao u Jethrib, znači u Medinu. فقال قالوا نعم قال إنه لا يمكن لي أن أدخلها Rekli su, jeste, učinio je hijđu u Medinu, kaže, a što se tiče mene, ja u nju ne mogu nikako ući. فقال هل عرفتموني Pa je rekao, znate li vi ko sam ja? قالوا لا Rekli su, ne znamo. قال أنا الدجال Rekao je, ja sam Deđal. يوشك أن تفك أغلالي وأنطلق إلى الناس Kaže, samo što nije, znači, ti okovi u kojima se nalazim, po, kao, kao što, ni, kao, kamo, kako da kažem, samo što nisu, znači, ti lanci, okovi u kojima se nalazim, popucali, pa da izađem među ljude. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم أما حدثتكم بهذا الحديث قالوا نعم قال فضرب بمخصرته وكان بيده عصا على المنبر فقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة I zato je poslanik, ali salatu wasalam, sakupio ljude u Medini i pitao i hoćete li da vam pričam o ovome, pa su rekli svakako, a zatim je svojim štapom udario tri put po mimberu i rekao ona je prijatna, ona je prijatna ili ona je udobna, misleći na Medinu. ثم أشار إلى أن هذا الدجال الآن موجود في جزيرة في الشرق A zatim je pokazao da se Deđal nalazi znači istočno od Medine. الدجال يخرج عدة خروجات Deđal će znači nekoliko puta se pojavljivati, izlaziti. أول ما يخرج في خراسان في إيران Prvo će se znači pojaviti u Horosanu u Iranu, في محلة اليهودية na mjestu gdje žive židovi. فيتبعه سبعون ألف من يهود أصفهان Pa će ga slijediti 70 hiljada židova iz Esfahana. عليهم الطيالسة الطيلس هذا الذي يلبسه اليهود اليوم الأسود الشال الذي يضعه Koji će biti obučeni ova poznata današnja židovska odijela kod ti njihovi radikalni židova. والآن توجد محلة خاصة باليهود في أصفهان I zaista sada, znači u Esfahanu ima posebno mjesto gdje se dešava koncentracija židova. ثم بعد ذلك يظهر خبره للناس جميعا بين العراق والشام حينما يس- يبلغ بين العراق والشام ينتشر خبره A kada se pojavi između Iraka i Šama, proširit će se vijest o njegovoj pojavi. فإذا كان هناك انتشر خبره وبدأت فتنته Pa kada bude stigao do tamo, proširit će se vijest o njemu i počet će njegovi neredi. Amma fitnetuhu fa innahu se jebuka thalatuna e, e, arba'une jevman fil ardu. Što se tiče njegove, njegove nereda i smutnje, on će trajati 40 dana na zemlji. Avval jaum je kun tuli Prvi dan, duljina tog dana će biti kao duljina jedne godine. يعني شروق وغروب لكن الشمس تستغرق في من الشروق إلى الغروب لمدة سنة Znači, bit će izlazak sunca i zalazak sunca, ali će to trajati godinu dana. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي في هذا اليوم Pa je upitan poslanik, ali salatu wasalam, a kako ćemo klanjati u tom danu? قال اقدروا له قدره يعني وقتها أنتم فتواكم كيف Pa je rekao poslanik, ali salatu wasalam, odredit ćete, znači rasporedit ćete vrijeme za namaz. وثاني يوم يكون طوله شهر A drugi dan od tih 40 dana bit će dužine mjesec dana. وثالث يوم يكون طوله أسبوع A treći dan kao sedmica, وباقي الأيام أيام عادية a ostali broj dana kao obični dani. إس- إسراعه في الأرض مثل الريح مع المطر السرعة Znači, kreta će se po zemlji brzo kao što ide, znači, kao što, znači, vjetar nosi kišu. Fala jabba parnje, vala medine, fil ard, ila jatulha deđan. Pa neće ostati, znači, ni grad, ni selo na Dunjaluku, a da neće u njega ući deđan. Illa Mekke i Medine. Osim Mekke i Medine. فإن على كل شارع فيها ملائكة تحرسها Što se tiče Mekke i Medine, na svakom prilazu stoje skupine meleka koji čuvaju ova dva sveta grada. فإذا جاء إلى المدينة جاءها من قبل جبل أحد Pa kada bude tijelo da se približi Medini, doće na Džebel Uhud, na brdo Uhud. خلف أحد توجد الحرة أي الأرض السوداء Prije, znači, iza, znači, Uhuda, Uhuda dolazi, znači, jedna crna zemlja. فينصب هنالك مخيمه Napravit će tu sebi šator. فإذا أراد أن يدخلها استقبلته الملائكة بالسيوف تمنعه Pa će, kada pokuša da pokuša ulaz u Medinu, dočekat će ga meleki sa usijanim sabljama. فيصعد على أحد popeče se na Uhud. ويقول لجماعته انظروا إلى ذلك القصر الأبيض pa će reći svom džematu pogledajte u onaj dvorac koji je pred nama. والآن إذا دخلتم إلى الإنترنت وكتبت صور المدينة المنورة سيظهر لك صورة من الجو من العمق كل المدينة سوداء إلا المسجد النبوي أبيض Kada sad ukcaš na internet, primjer radi ovaj, slike Medine, primjećeš nešto. Da je sva Medina crna, samo se znači posebno ističe ovaj, u nurli boji, znači poslanikova džamija. وكأنه قصر أبيض Kao da je to znači bijeli dvorac. فالدجال يقول انظروا إلى هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد Pa će reći, pogledajte ovaj bijeli dvorac, to je Ahmedov dvorac. فيبقى في مخيمه Ostaje, znači, u svom šatoru, ستهتز المدينة ثلاث هزات pa će Medina biti, znači, potresena sa tri, tri potresanja. فلا يبقى منافق في المدينة إلا خرج ينهزم إلى الدجال Pa neće ostati munafik u Medini, osim da pobjegne, znači, Medi, iz Medine i pridruži se Deđalu. فيخرج شاب من المدينة Pa će izaći mladić iz Medine, فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ti si, kaže, Deđal, o, kome, o kojem nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. فيأخذ هذا الشاب ويشبحه يعني يجعله في الأرض هكذا يربط يديه ورجليه يفتحها ويبدأ يضربه Pa će uzeti ovoga mladića i poravnati ga sa zemljom, to jeste, znači, razapeti ga po zemlji, a zatim će uzeti, početi ga tući. والشاب لا زال يقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم A mladić će ponavljati i govoriti, zaista si ti deđal o kome nas je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. فيغضب الدجال فيقيمه فيقول لأتباعه إن قتلت هذا وأرجعته هل تؤمنون بي؟ قالوا بلى Pa je to naljutilo deđala i rekao je nakon toga, ako ja sad ubijem ovoga, a zatim ga ponovo vratim, znači proživim, hoćete li u mene vjerovati? Pa je uzeti ovoga mladića i preseći ga na dvije pole. Pa će znači onda, znači između te dvije polovine baci će jednu desno, jedno lijevo, a onda će hodati između te dvije polovine. ثم يجمع الوصلتين فيعود الشاب A zatim će ponovo, znači, spojiti te dvije polovine, فحينما يتكلم الشاب يقول ما ازددت بك, بك إلا كفرا pa će nakon toga mladi što bude ponovo proživljen, reći, ovo mi je samo još više povećalo kufr u tebe. أنت الدجال الذي أخبر عنه النبي Ti si deđal o kome nas je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. فيأخذ الشاب يريد أن يذبحه فربنا يجعل مثل النحاس على رقبة الشاب فلا يذبح Pokušat će ponovo da ne šabi haul an yaktulehu. لا الدجال يريد أن يذبح الشاب Pokušat će znači ponovo Deđal da ovoga mladića zakolje, međutim Allah Đelešanu će staviti ispred pred tog mladića štit pa neće moći. فيقول النبي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسلط على أحد بعده I nakon ovoga kaže poslanik alaih salatu wasalam neće moći nikom ništa. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم الناس شهادة عند الله هذا الشاب A rekao je poslanik alaih salatu wasalam za ovoga mladića kaže ovo je najbolji šehid od ljudi. يأتي الدجال إلى الأقوام إلى القرى والأقوام Doće Deđal u sela i narode فيدعوهم لعبادته i pozvati da ga obožavaju. فالذي يستجيب ربنا يفتح عليه وتصبح الأراضي مالته خصبة والأغنام مملوءة بالحليب والأبقار مملوءة بالحليب Pa onaj komu se odazove, znači, كيف من يستجيب يعني الذي يؤمن بالدجال أه؟ فتنة ربنا يجعل الأبقار ما تمنع بالحليب ويصير عنده رزق كثير أه؟ Pa onaj ko mu se odazove, a kazali smo na samom početku da jednostavno biće velike tegobe, glad, žeđ, suša, Allah će dati da te krave daju veliko mlijeko, da se znači poveća, da tako kažemo, obskrba tih ljudi koji mu se odazovu. A onaj ko zanijeće u tom momentu Deđala ostaće bez bilo čega. Ma'ahu nahrun min nar, nahrun min ma. Znači, on će... Okay. Ma'ahu nahrun min nar, nahrun min ma. Znači, on će imati vatru... Okay. A imat će dvije rijeke... Nahrun min nar, nahrun min ma. Aha. Imaće, znači, rijeku od vatre i rijeku od vode. فأمر طيب، النبي صومالية. صلى الله عليه وسلم إذا لقيناه أن نطأطئ نغمض عينينا ونطأطئ في نهر النار ونشرب منه فإنه ماء بارد Pa ako začepimo, kaže, zatvorimo oči i gurnemo glavu u tu vodu od vatre, bit će to, znači, ledena prijatna voda. أما الماء البارد فهو نار A ona tamo voda ledena, to je u stvari vatra. يأتي إلى الرجل من الأعراب من البدو فيقول له لو بعثت أمك وأباك هل تؤمن بي؟ فيقول بلى Pa će doći, znači, pustinjacima, pedevijama i ponuditi im mogućnost da im povrati njihove roditelje, očeve i majke, pod uvjetom da povjeruju u njega, pa će pristati. فيبعث شيطانين بصورة أمه وأبيه لهذا الرجل فيقولان له يا ابني آمن بهذا فإنه هو الحق والله Pa će, znači, poslati dvojicu šeitana u obliku roditelja nekog od tih ljudi koji će progovoriti, reći, o sine, vjeruj, znači, u ovoga čovjeka, on je na istini, on je Allah. كيف النجاة منه؟ Kako da se spasimo od deđala? النجاة منه أولا بالإيمان الحق Prva metoda da se zaštitimo je da budemo, da budemo na istinskom imanu. ثم أن بعد نهاية كل صلاة أن نستعيذ بالله منه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال a zatim da se prilikom svakog namaza utječemo Allahu subhanahu wa ta'ala tako što ćemo dobiti Allahu dželešanuhu kao što je došlo, kao što znate, ali tako na sjedenjima, na etahijatu, da molimo Allaha dželešanuhu protiv njegove, njegovog šarra i njegove fitne. Tumma ida laqinahu ođe li ođe nefule fi nefule fihi في وجهه ونقرأ أول عشر آيات من سورة الكهف A kada dođe, znači, face to face, tako da kažemo li, znači, suočimo se svako pojedinačno sa deđalom, da mu pljunemo u facu i da učimo prvi deset ajeta sure El Kehf. والله سيكتب بين عينيه كا- كافر Jer će Allah Đelešanuhu između njegovih očiju napisati kafir. لا يقرأه إلا المؤمن Ovo neće znati pročitati osim vjernik. سواء كان عربيا أو غير عربي Bio on Arap ili stranac. وسواء كان يقرأ أم لا يقرأ Bio on pismen ili nepismen. فإذا قرأه آمن بأن هذا هو الدجال الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم Pa kada vjernik pročita, znači da je to taj deđal o kome nas je obavijestio poslanik sallallahu alaihi ve sellem. ثم أمرنا أن نفر منه Zatim je naredio poslanik sam da se udaljimo od njega i bježimo od njega. لأنه قال يظن الرجل فيه إيمان فإذا لاقاه تبعه Jer će čovjek misliti da je sa njim iman, pa ako mu bude, ako bude blizak njemu, išao za njim, slijedit će ga. لكن إن اضطررت لملاقاته فافعل ذلك يعني إذا اضطررت لم تلاقيه فادخل في وجهه واقرأ أول عشر آيات من سورة Znači, osnova je da se on izbjegava ono što bi kazao da kad se to pojavi, da ne idemo sad da ga vidimo, ono nešto, jel to, to baš nego je cilj da znači bježimo od njega. Ako ne mognemo nikako da se razmijenimo, pa baš bude taj, da kažemo, prsa u prsa, pogled, znači oči u oči, da mu pljunemo u facu i da učimo prvi deset aje- ajeta surelke. ثم أغمض عينيك واشرب من هذا النهر النار Zatim zatvori svoje oči i pi iz vode koja je prikazana u obliku vatri. يمر بال- بالخرابة بالخرب يعني الأرض الخراب التي ليس فيها شيء فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج اسطوانات الذهب والفضة تتبعه Znači, naiće pored neplodne zemlje, pored zapuštene zemlje, pa će reći zemlji, izbaci ti, znači, svoje plodove i svoju vrijednost, pa će nići iz te zemlje svega i svašta. يأمر السماء أن تمطر فتمطر Naredit će nebesima da spuste kišu, pa će biti spuštena. ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت Naredit će, znači, zemlji da rađa, pa će rađati. والمشكلة أنه أن الله تعالى يحبس المطر قبل خروج الدجال سنتين Ovdje je znači iskušenje zato što će Allah Đelešanuhu spriječiti padanje kiše prije njenog- njegovog pojavljivanja na dvije godine. فيموت الزرع وتموت الماشية Pa će znači jednostavno zavladati suša, umirat će i krepavati životinje, فحين يمر بالقوم يقول له ما عندنا زرع يقول لهم طيب إذا إذا أمرت السماء تمطر والأرض تنبت تؤمنون بي فإن كانوا إيمانهم لا- ليس بالقوي قال نعم نؤمن فيأمر فيؤمنون بي Pa zamislite ovako stanje naiđe pored naroda koji je iskušan sa ovim iskušenjem, nema se šta jesti, piti, a onda im kaže, ako bi ja naredio nebesima da spuste kišu i zemlji da izbaci svoje plodove, hoćete li povjerovati u mene? Znači, možete zaključiti ljude koji su slabog vjerovanja, koji nisu dobili ubjeđenje i radili na tome u Dunjaluku, da će potpasti lako po tu fitnu. الناس اليوم إذا جاءوا إلى شيخ ويعمل سحر تجدهم يؤمنون به ويخافون منه وهو لا يعمل شيء مجرد يعمل حجاب فما بالك بالدجال أمام عينيك قل للسماء انظري فتمطر والأرض انبتي فتنبت وللأرض أخرجي الذهب تخرج الذهب إذا لم يكن صاحب إيمان ومنهج سليم فإنه فورا سيؤمن بهذا الدجال Vi ste svjedoci danas, čovjek ode nekakvom sehrbazu koji u stvarnosti ništa ne može on pravi tamo nekakve crte, nekakve zapise i tako dalje. Ovaj, a u stvarnosti ništa ne može uraditi i ljudi se boje njega ili kontaju, on nešto more. A ništa u stvari ne može. A zamislite onda, znači, taj hal kada su ljudi gladni, žedni i odjednom pada kiša, raste bilje ili odjednom iz zemlje čupovi zlato, srebro, biseri, a ljudi bili svega toga, znači, potrebni. Ko bi tada mogao, znači, ko će moći uspjeti? Moće uspjeti samo onaj ko bude imao jak iman, koga je utemeljio, znači, na ispravnom menheđu, taj će jedino, znači, moći da se spasi od ovoga iskušenja. فيمل من المكة والمدينة يمل منها ما يستطيع أن يدخلها Pa će se umoriti u pogledu Mekke i Medine, ne ide mu, ne može ući, nikako. فيعلم أن هنالك جيش مجاهد وإمام مجاهد موجود في القدس Pa će znati da u Kudsu imaju muđahidi, imaju svoga imama, فيمشي يحاصر القدس مع اليهود pa će sa židovima krenuti i napraviti okupaciju Kudsa. فيجتمع المجاهدون بأميرهم في تلك الليلة فيقولون غدا بعد صلاة الفجر نفتح الأبواب ونهجم على الدجال ومن معه إما أن نقتلهم وإما أن نموت Pa će se sakupiti muđahidi zajedno sa svojim imamom u Kudsu i napraviti šuru, sastanak, dogovor i donijeti znači zaključak da sutra posle sabaha trebaju da se suoče sa Deđalom i njegovim sljedbenicima i jedina ime parola bila sutra se sastajemo sa njima ili ćemo ga ubiti i poraziti ili ćemo biti ubijeni. وفعلا يقترب الفجر ويؤذن للفجر فين فينزل الله تعالى عيسى ابن مريم بين مهرودتين مهرودتين يعني ثوبين ملونين من الجنة واضعا يده يديه على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق I zaista tako osvanjiva to jutro, uči se ezan za sabah kad odjednom Allahovom dozvolom spušta se Isa ali salatu selam u odjeći iz dva dijela koja je odjeća iz dženneta u stanju da drži svoje dvije ruke na krilima dvojice meleka. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام koji će se znači koji će sići istočno od znači iz istočnog dijela kod pjele pjele munare قال اذا طفى راسه قطر يعني ينزل منه كانه خارج من حمام ako sagne pogne svoju glavu kapaće znači kapi vode sa njegove kose kao da je izašao iz kupatila وإذا رفع رأسه تحذر منه مثل الجمان الأبيض الجمان نوع من الورود الأبيض يسود A ako ispravi svoju glavu, nazad će kapati, znači kao kapi od posebnog bijelog mirisa. نفسه كله عطر طيب من الجنة إذا تنفس Savi mu je, znači, zada kao, znači, miris iz dženneta. فيريد أن يقيم الصلاة إمام أو أمير المجاهدين فيأتي عيسى ينقله الله تعالى إلى داخل القدس عند الصلاة Znači, ovo će se sve dešavati u Šamu, jel tako, u, znači, Dimešku, u Damasku, pa će tamam kad se trebadne da se počne sa namazom, Allah će ga prebaciti, znači, u kuc. فحينما يراه المسلمون يفرحون ويتأخر الإمام ليقدم عيسى بالصلاة Pa kada ga vide muslimani, puno će se obradovati, a i sam će se imam nazad povući kako bi dao priliku da imam i namaz predvodi Isa alaih salatu wassalam. لكن عيسى يضع يده بظهر هذا الأمير الجيش ويقول له تقدم أنت imamukum minkum takrumat Allahi ni adihi bambu. Ali Isa alaih salatu wasalam će staviti svoju ruku na pleća imama mužahida i reče ti si da klanjaš ovome ummetu, a meni je čast da klanjam i za vas, to jeste sa ovim ummetom. I mada fa'ala velika Isa? Zašto se ovako zašto, zašto ovako postupa Isa alaih salatu wassalam? ليفهمهم أنه ما نزل نبيا إنما نزل قائدا من أمة محمد Znači da, da im pokaže da on nije došao kao poslanik, nego je došao kao vođa ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. فبعد صلاة الفجر يأخذ القيادة عيسى Pa će posle sabaha, znači, preuzeti vodstvo Isa alaihi salatu wassalam. فيأمر بفتح الأبواب Zatražit će da se potvaraju vrata. فحينما يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح يبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء Pa kada ga vidi Dejjal, počeće da se topi kao što se so topi kada se pomiješa s vodom. فيفر الدجال وينطلق خلفه عيسى ويأمر عيسى الجيش الإسلامي بقتل بقتل اليهود Pa će početi dat se u bijeg Dejjal, a Isa će narediti znači muslimanskoj vojsci da potamane židove. فيفر اليهود حينما يرون الدجال قد فر Pa će početi i židovski vojnici da bježe kada vidi da im njihov poglavica bježi. ويختبئون خلف الجدران والأشجار والحجارة Pa će početi da se skrivaju iza kamenja, iza ograda, iza drveća. فكلما جاء مسلم يريد أن يقتل يهود ولا يجده يكلمه الجدار يقول له يا, يا مسلم خلفي يهودي فاقتله يا- يكلمه الحجر يكلمه الشجر إلا شجرة واحدة هي شجر الغرقد الآن اليهود يزرعوها بكثرة في مستعمرات Pa u toj, znači, potjeri za židonskom vojskom, a oni pokušavaju da se sakriju iza, iza, iza zidova, drveća, kamenja, pa ne nađu i pokušaju da im se sakriju, progovorit će svaka ograda, progovorit će svaki kamen, progovorit će svako drvo, o muslimanu, o Abdullah, dođi i ubij židova, evo ga i za mene, samo neće progovoriti drvo Garkad, a to je židovsko drvo, koje je sada u velikoj ekspanziji, znači ono se punom parom sada rasađiva po Palestini. أما عيسى فيدرك الدجال عند باب لد مدينة لد الآن في فلسطين A što se tiče Isa a.s. stiče, znači, Dajjala pred ulazom u grad Lud, قال فيحمل حرب فيطعنه بها uzeće, znači, koplje i probošće ga sa njim فيقتله i ubiće ga. فيوري المسلمين دمه يقول انظروا هذا دم الدجال A zatim će pokazati krv Dajjalovu muslimanima, reći ovo je krv Dajjala. فيأتي عيسى إلى الأقوام الذين كفروا بالدجال وأصبحوا فقراء Pa će doći Isa alaih salatu wassalam narodima koji su zanijekali Dajjala i postali bijeda. قال فيمسح التراب عن وجوههم ويقول له أنت منزلتك في الجنة عند كذا أنت منزلتك في الجنة عند كذا Pa će doći tim narodima i znači slačiti prašinu sa njihovi lica i govoriti im pojedinačnu tvoja deređa u džennetu je ta i ta, a tvoja deređa u džennetu je takva i takva. أما الذين بقيوا بقوا من جنود الدجال فعيسى نفسه رائحة نفسه الطيبة تنتهي عند مد بصره فلا يشمون رائحة عيسى إلا ينقطع نفسهم ويموتون A što se tiče preostale vojske Dežalove koje je uspio da pokuša da preživi, umiraće od mirisa Isa alaih salatu wasalam, jer ga je Allah počastio da na daljinu, znači dokle dopire njegov pogled, ako postoji tu u toj blizini židov samim tim zadahom tog mirisa koga izdahne Isa ali salatu wasalam, da guši se židov i na kraju crkne od toga. فيضع الإسلام جيرانه في الأرض جيرانه يعني يستقر الإسلام بعد موت الدجال في الأرض جميعا Pa će se ustabiliti, znači, islam na zemlji posle smrti prokletog deđala. ويعلن عيسى أنه ليس هنالك دين إلا الإسلام I proglasit će Isa alaih salatu wasalam javno da nema na zemlji vjere osim Islama. أي يهودي لا يسلم يقتل أي نصراني لا يسلم يقتل أي بوذي لا يسلم يقتل U tom periodu svaki židov koji ne primi islam bit će ubijen, svaki kršćanin koji ne primi islam bit će ubijen, ili svaki budista ili druga vrsta kafira koji ne primi islam bit će ubijen. Pa će na red da se, znači, poruše sve crkve. Limada li ennehu pa i krstovi. Ana Isa, ma solit, ana benjaku reče ja sam Isa, porušite, znači sve krstove, vidite da ja nisam, znači razapet. Pa će mnoge skupine tada od kršćana primiti islam. A zatim će narediti da se ubije krmača. I neće biti krmače nigdje na zemlji. ويضع الجزية يقول أنا ما أقبل من أحد جزية إسلام أو I قتل. ukinuće džiziju, znači neće više biti poreza da se možeš nekako s porezom zadržati na zemlji, ili islam, ili dva metra bez geometra. وبينما عيسى هكذا يرتب أمور المسلمين أوحى الله تعالى إلى عيسى خذ المؤمنين وامشي إلى جبل الطور اصعد فوق لأني أخرجت عبادا لي وهم يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد فيهما يعني لا يمكن أحد أن يقاتلهم هؤلاء قوم أقوياء وكثار فاخرج إلى ال... اخرج أنت والمؤمنين يصعد جبل الطور مرة ما يقدرون يصعدوا لكم Pa dok جبل to, الطور dok, في سيناء يعني a, dok Isa alaih salatu wasalam sređiva stanje ko je za života, ko je za Kabulistana, uređiva stanje među muslimanima, Allah ga je nadahnuo da on sa vjernicima pribjegne na Sinajsku goru na tur, jer će, kaže, ja ću poslati sada izaći narodi s kojima se niko neće moći susreti, to jeste boriti se protiv njih. Pojava znači koga? Je žuž, je žuž. Amma je žuž, ne biste mrvo da ako ste se vi umorili da mi sa me, žužom, je, žužom, žužom se ne obračunamo sad. Ko hoće da nastavimo, neka digne ruke. Ajmo ja i ti šeti. <laughs> Kad su oni za to onda. On bovaka ko pa nahnu bovaka. Kalas. Amma je džuđu, ma džuđu. فهم قوم قيل من نسل يافث ابن نوح A što se tiče naroda Jeđuđa i Međuđa, kaže se da su oni iz loze Jafitha ibn Nuha. يأجوج ومأجوج من تأجج النار وازديادها يعني أنهم قوم يغضبون وقوم أصحاب مشاكل سموا يأجوج ومأجوج Znači, nazvani su Jeđuđ i Međuđ zbog znači toga što njima ide u prilog da su oni u stvari narodi koji će praviti velike nerede na zemlji. ذكر الله قصتهم في سورة الكهف Allah je spomenuo kazivanje o njima o suri Al-Kahf. أن أن ذا القرنين كان ملكا مؤمنا قويا عنده جيش كبير وعد كثيرة ونذر نفسه أن يجوب الأرض ينصر المظلوم على الظالم Navodi nam Allah subhanahu wa ta'ala tamo Dulkarnejna koji je bio vladar u to doba. Znači zašto se zove Dulkarnejn? Šta vi mislite? Vlasnik. Znači, posjedovo je vlasnik, kako bi rekli? Oklopa. pa je. On je imao, znači on je bio tada vladar, jak, moćan, imao je jaku vojsku i zarekao se da će kogod bude potlačen na zemlji, da će pokušati da mu da njegovo pravo da mu vrati, znači ko je bio mazlum, da mu se vrati njegovo pravo. Hatta osala vejne džebelin, pala vejne sredin, džebelin, kebirin, alimin. I tako je, znači, sređivao stanje, vraćao potlačenima njihova prava i došao je, znači, do jednog mjesta gde su bila dva brda. Znači, sedejn, džebelejn, dva brda, to se, znači, tako kaže, a u stvari misli se na dva brda. كان ذو آه، يأجوج ومأجوج خلف الجبلين وكان قبل الجبلين قوم ضعاف مساكين يعني Iz, ovoga, iz ovih brda su bili Jeđuđ, Međuđ, Jeđuđ, Međuđ, a ovamo, znači, s druge strane, bio je jedan jako slab narod. Iznemogao narod. فاشتكى هؤلاء القوم الضعاف لذو القرنين قال هذول يعني دائما يجونا ويقتلونا ويسرقونا ويؤذونا Pa se požali, požalio se ovaj narod Vulkarneju, rekao, ovi vamo stalno nas ezijete, uzmeju nam naše imetke, napadaju nas, ubijaju nas. قال طيب أنا أريد ما أريد منكم فلوس لا أريد خرج منكم أنا عندي ما يكفيني أنا أريد اليد العاملة منكم يعني من ناس تس- تستطيع أن تعمل معكم Pa je rekao, dobro, ne tražim ja od vas nikakvu, nikakvi, znači, dinamički stvari, ne tražim od vas pare, ne tražim od vas da vi mene pomažete bilo čime, meni treba samo, znači, irgeta, što bi kazali, treba mi radnika koji će mi pomoći da ovo odradimo. فسد بين الجبلين بحجر ثم صب الحجر بالحديد والنحاس خلطهما وأذابهما وصب يعني جعل سبيك بين جبلين عظيمين من حديد ونحاس اللي هي الآن يسموها ستانلس ستيل Pa je, znači, sagradio pregradu od kamena, željeza, olova, bakra i ti, znači, stvari s- sagradio je, znači, ogradu tako da bi napravio, znači, ovaj, razdvojio da ovi ne mogu doći do ovog naroda. فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يتسلقوا ولا استطاعوا أن يحفروا هذا السد حتى يخرجوا على الناس Častina znači ove ograde ili ove pregrade se ogledala u tome što Jeđuđ i Međuđ nisu mogli ti prokopat dole, niti su mogli to znači da nekako preskoče ili da pređu. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم كل يوم يسعون للحق Kaže poslanik da samo oni svaki dan kopaju. Rade krampovi punom parom. حتى إذا فتحوا فجوة قالوا نأتي غدا نكملها I tako kopaju i kad ostane, znači, još malo da prokopaju, kažu, ovo ćemo sutra dovršiti. Allah ta'ala ilham imla ali kad ponovo se sutra dođu, Allah želimo ponovo to zatrpa. Znači, sve se vrati u prvobitno stanje. Pa onda kad vidi da se ponovo to sve srušilo, pun kanal opet opet fate se ka- krampova i opet kopat. حتى إذا جاء أمر الله ربنا يهد الناس بالجدار Sve dok ne dođe Allahova odredba da Allah Đelešanu sruši taj zid. فيهيجون على الأرض Pa će se, znači, razići po zemlji. فيأتي جماعة منهم إلى بحيرة طبرية يشربها كلها Od tog tolikog, من كثرتهم od tog tolikog broja njihovog naiđu pored nekog jezera svak pomalo i popiju jezor. فيمر القوم الذين بعدهم قالوا هنا في ماء كان لأن أثر الطين والسمك على Naiđe druga skupina, kažu ovde, još i malo vlage ima i tako dalje, vidite na dnohu dole, vrte se još ribe pomalo, kažu ovde izgleda nekad voda bila. فيقتلون الناس Ubijat će ljude, حتى يصلوا إلى جبل الطور الذي عيسى والمؤمنون فوق sve dok ne dođu do tog brda Tur na kome se nalazi Isa alaih salatu wasalam sa vjernicima. Neće se moći gore popeti. Ostaju dole, pjevaju, sviraju, piju. ويرمون الأسهم في السماء فتنزل إليهم فيها دم pa će ispaljivati, znači, strele u nebesa, pa kad se vrati ta strela, na njoj krv. فيقولون قتلنا أهل الأرض وأهل السماء Pa će reći, evo, završili smo sta, sa stanovnicima zemlje, znači porazili smo stanovnike zemlje, sad poražavamo stanovnike nebesa. ويحاصر عيسى والمؤمنون حتى يصبح عليهم الطعام جدا قليلا Muslimani, zajedno sa Isaom, ali salatu wasalam, će biti u okruženju, tako da će im preostati samo malo znači sredstava za život. Allah ta'ala yursil dud ya'ish fi unuf al-ibil ينزل من أنوف الإبل ويمشي في الآرض ويأتي إلى هؤلاء وقد شربوا الخمر وناموا فيصعد فيدخل من أنفه ويدخل إلى رقبته فيقتله هذا الدود الصدق pa će Allah Đelešanu dati znači jednu vrstu crva koji živi koji žive znači u nosu deve da izađu iz tih nosova deva i da po noći hodaju ovi su već pripremljeni vamo pjani ne znaju za sebe ništa pa će svakom od njih ući po taj jedan crv u nos i doći skroz do znači iza mozga vamo predjelo vratnih žila i od toga će pocrkati. في الصباح في المساء كانوا يرقصون ويغنون وأصواتهم تصل للمؤمنين Znači, čitavu noć sviraju, pjevaju galame, tako danima, a da ti glasovi i ta, znači, taj ezijet doseže do vjernika koji su na brdu. وفي يوم يصبح عيسى والمؤمنون ما يسمعوا صوت Pa jedno jutro vjernici i Musa, i Isa, ali salatu wasalam, začuđeni, nema više, niko ne svira, niko ne pjeva, nema veselja dole, šta se desilo tolkom narodu. انتظروا ما في صوت ما في حركة Pa onda su malo ovaj, opet sačekali, ništa se ne čuje, niko se ne kreće, فيرسل عيسى فرقة استطلاع pa je poslao Isa, ali salatu wasalam, izviđači. فينزلون فيرون القوم كلهم قتلى والخمر والبول والغائط وساخ كثيرة في الأرض Pa kad su prišli izviđači, začudili se. Sve lešina do lešine. Alkohol okodnji, okonji neđaset, e, mokraća, znači sve je povaljano. فينزل عيسى والمؤمنون ويرون هذا المنظر لا يمكن المعيشة معه فليرفعون أيديهم إلى السماء اللهم طهر الأرض اللهم نجنا فيرسل الله تعالى طيور رأسها ورقبتها مثل البعير فتحمل جثثهم وترميها بعيد الله أعلم Pa kada je عليه الصلاة والسلام ناكن izviđača i bio obavješten o tom prizoru kad, je, kad su vidjeli vjernici to što su vidjeli svojim očima taj smrad i te tolike lešine rekli su ovdje je nemoguć više život u ovakvom stanju od tog smrada i toga digli su ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i molili Allaha Đelešanuhu da očisti zemlju i uklone ove lešine pa je Allah Đelešanuhu poslao ptice čije su glave i vratovi bili poput glave i vrata deve, pa je svaka ptica uzela po tog jednog lešinu i odnijeli gdje Allah hoće. يبقى البول والغائط والخمر والوسخ فتتلبد السماء بالغيوم وتمطر مطرا شديدا يغسل كل الأرض Ostaše nakon toga taj alkohol, neđaset i tome slično, pođeše se pokretati oblaci, spusti Allah subhanahu wa ta'ala ogromnu kišu koja sapra sav taj smrad koji je bio na zemlji. Hatta tusmihal ad zalika, jani nimši jezlak, mi šiddetil tijinu al matar. Tako da je sva zemlja postala klizava, kreneš i oklizneš se od tolike, znači, kiše koja je pala. Pa će onda zemlja Iz, izbaciti znači svoje beričete. Hatta tasbah الرمانة نصفها القحف يستظل فيه العصابة من الناس يعني نصف الرمانة القحف مالها يعني الغلاف مالها يستظل به من كبرها بعض الناس لا تعود الأرض كيف كانت أيام آدم يعني تعرف آدم ستون آه، خمسين متر الرمانة كيف كانت كبرها واحد طوله خمسين متر كيف الرمانة كيف الموزة يعني تعود كما كانت Znači, pa će Allah dati subhanahu wa ta'ala da izbaci, znači, zemlja svoje beričete, vratit će se zemlja u ono svoje prvobitno stanje. Vi znate da je Adem, ali salatu wasalam, bio oko 50 metara, pa će taj jedan, znači, šipak sa svojim onim listovima biti hlad za skupinu ljudi. فتؤتى الأرض بركتها ينزع من كل عقرب ومن كل حية سمها Pa će Allah Đelešanuhu od ti beričeta koji će dati zemlja, da će Allah Đelešanuhu iz svakog otrovne životinje koja znači svojim ujedom truje, izbaciti znači iz tih životinja, iz zmije, tome je slično otrove. Pa će se djeca igrati zmijama. Da će zemlja svoje veričete na kojoj će ostati Isa ali salatu selam sedam godina. A zatim će umrijeti. I biti pokopan وبعد ذلك يبقى المؤمنون فتهب ريح طيبة باردة من جهة اليمن تقبض روح المؤمنين جميعا a zatim će ostati vjernici, pa će doći, znači, vjetar iz pravca Jemena i uzet će sve duše vjernika. فتبقى مكة بلا طواف Ostaće Meka bez tavafa, وليس فيها أذان nema u njoj ezana, قال فيأتي ذو السويقتين الحبشي النصراني فيهدم الكعبة حجرا حجرا pa će doći Habeša, taj kršćanin, i srušit će Keabu tako što će štamati kamen po kamen. ويسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى حرف واحد في المصاحف Pa će, znači, preko noći biti pobrisan Kur'an i neće ostati ni jedno slovo u Kur'anu. حتى لا يعبث به الكفار Tako da se ne bi mogli iživljavati nevjernici nad Kur'anom. فيبقى شرار الناس Ostaće najgora stvorenja. فيتمثل لهم إبليس بصورة شيخ يدعوهم لعبادة الأصنام Pa će im se prikazati Iblis u obliku šejha i pozvati da obožavaju kipove. فيعبدون الأصنام وعليهم تقوم الساعة Pa će tako obožavati kipove i na njima će se desiti smak svijeta. من عنده سؤال Ima li pitanja? Kad ma'lum je poznato iz هل نعلم الآن وين يأجوج ومأجوج لا ne znam znači znamo li sada gdje se nalazi Jeđuđ i Međuđ Bab nas je kurun sini jin Koreja, Šarkija, Olgardije محجوزون الآن خلف الجبل سين محجوز خلف الجبل neki, ja kad sam dodao još do- neki kažu da su to kinezi Sjeverna i Južna Koreja kaže oni su iza iza brda, jesu li kinezi za brda ne mogu niko da makant, vidiš da s, evo pojedeš je paša ali pomoć يأكلون ال... يعني الكلاب حتى في البوسطة لو كانوا وراء جبل ما وصل إلينا هذا يدلك على أنه الغرب يضحك علينا يقول احنا اكتشفنا الأرض لا نكتشف القمر والله لا نكتشف شيء بالله نصلي قرب الجبل ما نكتشف لو يكتشفون يزوجون Znači, ovo je, ovo je još jedan dokaz da nam čafiri često plasiraju kako su oni otkrili ovo, kako su ono otkrili. Pa da te otkrite, že je žuži, me žuži, kad ste tako napredni. وشو سنة ما صبي هذا الذي كان يتكلم كلام غير واضح فيه ما ما يعني انقطع خبره ليش؟ هل هو قالوا هل هو الدجال او غير الدجال؟ هو هل هو الذي ذهب الى الجزيره وانتفخ وربطه الله؟ لا الصحابه اختلفوا يعني Znači, prestale su vijesti o njemu. Šta se sa njim desilo? Je li to taj dječak, pa on narastu, pa ošao tamo, pa bio svezan, Allah ga svezao tamo. Znači, jednostavno, A sahabi se podijelili u tom pogledu jednostavno, znači... Pres... Je bio nesto, je. E, on je jednostavno nesto, ne, ne zna se za njega. Pa ako otvorimo, onda će izaći sigurno. A ako otvorimo to sad, znači, ajmo možemo ostati, mi se ostajemo. Znači, naš izbor je islam, pa... Koliko dugo će biti taj period, period, zadnji period, kada osnovu samo كم يكون تكون الفترة عندما يبقى على الأرض بس ال- ال- المشركون حتى تكون الساعة ne zna ših. لانه نبي ما اخبرنا Nije nas poslanik obavijestio, ne zna. Ha? E, trebao si jutro biti na sabahu المهم i dalje čeka i radi dobar posao. المهم احنا نكون ميتين Ha? Mi ćemo inša Allah u tom halu biti na onome svijetu. Znači, Ma malo sam. Nećemo biti. Pitanje, znači, za toga mladića kad je bio, znači, u Meku. Jer su oni nisu znali, znači, kad Deđa ne more doći u Meku Medinu. Znači, tu mu zapravo ne mora ući. Oni su, znači, je razmišljali da je to Deđa ili nije, ne? Nisam te razumio. To u Madinu? Aha. U Madinu ili je bio... Rečeno da Deđa kaže, ja ne mogu ući u Meku Medinu. Aha. Da jednostavno ima podvojeno mišljenje, jel, stavi. Jedni su govorili da je veća, ali da nije. Ne može uniš kad krene sa fitnama. Znači, kada krene sa fitnetima, razumiješ? Zato je še kaže, prestane se vijesti o njemu. Je li to taj dječak ošao tamo gdje treba otići na to ostrovo gdje ga vidio te nije, razumiješ? Ovaj, ili nije, ne znam. Razumiješ? I da je to toliko bitno, znači... Na ovom pitanju živim na četvrčaju. Na ovom pitanju živim na četvrčaju. Kako, kako? Danas koji su živi na svetu kaže da su sasvim za sto godina ni jedan od njih živi. Sad ima oni koji negiraju da ovaj kredit, da je Dejan već ovo što je on sad ispričao, ovaj kredit, spomenuti da je on živ, jer to je već znači, do sad 1600 godina Da, to je kad pogledaš sa druge strane, vidio si ovaj, to možda, možemo ga pitati. A pitaj ga, kako se spojiti između ova dva hadita? Toga što je... Anna zalite hadit, anna Rasul sam hval, anna men kjane ja iš, men ja iš, an kada he, an ma je kun. جيد هو عند البخاري تقريبا ايه وكيف الان نفهم ان الدجال يعني عاش يعني ألف وأكثر من ألف سنة هو الدجال هل أن الله تعالى قال هم اختلف العلماء قال هل هل هو من الجن أم من الإنس اختلفوا Znači ima razbimo i razmimoilaženje kod islamskih učenjaka da li je Dejjal insan ili džin. Mhm. I da je صار الاختلاف في ذلك ثم ان الله ta'ala istatna كما استثنى الله تعالى من الصعب قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله Znači, može da bude, znači, ovo, pošto se različao nema da ili, ili je džin ili je insan, da li je može da bude ovaj, izuzetak, jer brat je pitao za hadis, da bi sam sam rekao i taj hadis kod Buharije, znači, sad ko živi, kaže, niko nakon 100 godina neće živjeti. Ali to ne znači da baš svi neće. Možda ima nekakav izuzetak, pa možda je on upao znači u taj izuzetak. Razumijete li? Šeg, e, nisam čuo da Šeg navodi e, ta mjesta gdje država neće moći ući. Ja sam čuo predaj da neće moći ući nje kuc. Pa koliko je vjerovostveno to? Pa kako neće moći kad će, kad, kad će biti ubijen na ovaj... Na ulazom, neće moći unutra ući. مسجد الأقصى لا طيب. هل يعني يستطيع يدخل في مسجد الأقصى؟ هو يحيط المجاهدون في داخل المسجد آه. يستطيع أن يقتحموا فيحيطون به من أجل الحصار حتى يقتحموه فيحصل Znači on ovaj će okružiti Mesjid al-Aqsa, unutra su mužahidi, znači njegov je cilj bio da da on je porazi. Međutim, doće ono što smo malo prije govorili. Znači neće on ući u Mesjid al-Aqsa, ali će znači ući u, u grad Kuc. A naše je li ovaj, Mehdi taj bio imam, sam razumio ili je rekao Muđahid? Hada imam ismu Mehdi, au, لا نعم هو المهدي الذي pa to je, znači kad mi kažemo taj imam, to je Mehdija. ثم يتنحى المهدي والقيادة Ona, u vrijeme sad, ko što, ko što ima gore u nekim zemljama, recimo šest mjeseci što traje dan, šest mjeseci, pa neki smatraju da je to već vrijeme kada je držav krenuo da to tako onaj, porede s tim, da li je to to. باب ما سيق يعني يجعل القياس أن أن تعرف السويد في مناطق ست شهور نهار وست شهور لا ليس في السوق بس النرويج وكذا ولا النار رجال القطب اللي جوا القطب كل شيء القطب شمال فنلندا فوق اها اوه ليس هذا هم يقول, يقول أن بعض الناس يعني يقول أن وقت هذا كما قلت انه له 40 يوم يوم كالسنة هل هذا شيء؟ الله سبحانه وتعالى يؤخر الشمس يعني ما نقيس الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد يؤخر الشمس يقدم الشمس يسرع الوقت يؤخر الوقت Nema to veze sa, sa tim. Znači, to je tako Allah odredio gdje hoće da... U... Znači, je ništa kad je, narod, kad je narod, znači, svi su primili islam. Habeša, koji je bio kršćan, rekao si. Znači, kako sad ovaj, svi su primili islam, on je... Ponovo, pa ponovo će se vrat stanje, pa šta smo rekli? Razumiješ? Biće jedno vrijeme blagostanje. On... Blagostanje traje sedam godina. Umire Isa, ali salatu u selam, dolazi vjetar iz pravca Jemena uzma duše i ponovo se vraća znači mušrici, munafici, šeitan i bliz radi svoj posao. Znaš. Da e, pita nam šeha da li poznaje nekog šeha Imran Husein, ja mislim negdje od Indije, tako nešto. Da li me poznaje? On objašnjava ovako isto ima na internetu neki svoj desov, ali meni je malo ono, sve čudno što, što priča. On kaže za Jeđuđa i Međuđa da su to Amerikanci i Rusi, Britanci. Ja sam slušao te njegove velice. في داعي اسمه عماد حسين يبدو انه هندي يعني عنده يعني الوصف ال- يعني يجوج ومأجوج يعني بوصف شوية غريب يقول ان هذول ال- الامريكان والروس وكذا Ovo je znači džehl, ovo nije, ovo nije ovaj znanje. To je njegovo tumačenje koje mora ničim nije Kaže, potrebno. kaže, da je jedna godina, pr- prvi dan, kao jedna godina. I ja sam skonto znaš da je to sve, ali ima neki koji pitam diskuje, on je moj rad živio ovdje, ono, ovo ispada ko bajka. A, ali smo zaživili ovdje, dvije hiljada ljudi ošlo, nekom čovjeku, razumiješ, on zna ko, kome se radi, pita ga. Pa upravo na ovu temu, na ovo što se ne objašnjava, kida. Jer kad pričamo, ovo ispada bajka, da ljudi neće moći prepo, prepo, prepoznati džala, nego samo onaj ko bude ima imana. A danas imamo da do 200-300 ljudi ide takvom imali smo priliku ovdje, znači da će doći tako vrijeme, kad već sad imamo tako vrijeme, za očekivati. Pa upravo za ono temu što pričali. Da. Kena indena vahdi smo to radi neki dežav mene يعني ها؟ من اسمه تراب اسمه تراب أه. فأتى عندنا في السرية ويعني كان يدعي أنه يعني يأتي تأتي القوة يعني هو يعني الكهربية معينة من يعني سبع الكوكبات فيعالج الناس و ويعني يأتوه آلاف مؤلفة فناس آلاف مؤلفة كانوا يمشون من هنا ومن سريف النصف مليون تقريبا راح إليه فيعالج ويقول ارثوا يعني بدونات هذا بالماء فهو يعني ينفخ ويكون شيئا ثم يسأل يعني تشعرون بالراحة قالوا نعم لأن كل واحد يرفع شيء وينزل تحت <laughs> يشعر بالراحة <laughs> المهم إذا هو عنده قوة كهربائية المفروض الكهرباء رخيصة في الباص فكاže šija ako ima tu nekakvu posebnu energiju, što je struja kako je kod A ja sam rekao šefer koje on je dede, ne ne dignu kanistere, drže ovako u zraku i onda on nešto puše, puše, spusti i dobi, onda sad lakše kaj jeste. <laughs> Čim spustiš mora biti lakše. Kako nije lakše? Ako ga bi ruku držao, evo brat drži i traži pitanje kaj je. A kamoli kanister držiš u zraku, onda lakše si. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نشأ الإسلام